by mixed crowd. So, uh, samahan niyo po ako sa 2 Corinthians chapter 1, 2 Corinthians 1. Starting from verse 3 to uh, verse 11. Doon na po ba sila? Sige po, basahin po natin. Sabi po rito, verse 3, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. Verse 8 We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us, as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. Tayo po ay manalangin. Lord, uh, unang-una sa lahat, salamat po dahil hinayaan mo na kami makadalo sa lugar na ito, even though malakas po ang ulan. And we also pray, Lord God, na dalangin po namin na umalis na nga po ang bagyo, Panginoon, para maging maayos na po ang panahon tomorrow, God. And Lord, uh, we continue to pray na sa araw na ito ay patuloy ka mangusap sa amin, Uh, alisin niyo po yung mga external and internal noises, Father God, sa amin ngayon. At uh, dalangin namin, Lord God, ang tunay nga na marinig namin yung tinig mo, Panginoon. Yung mga bagay na gusto mong ituro mo sa amin sa hapon na ito. Lord, mangusap ka nga po sa amin at gamitin mo po ako, Panginoon, bilang yung instrumento. Salamat po, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayoko nang maging Kristiyano. Sawa na ako. I remember saying that three years ago. Uh, meron po kaming uh, small business sa Sapote. Uh, even though taga San Pedro ko, taga Laguna, meron kaming uh, business sa Sapote, uh, business ng parents ko. Um, uh, business nyo is karinderya. Okay, luto-luto. And every now and then, pumupunta po ko roon para tumulong sa aking mga magulang. And before kami mag-start ng karinderya business, marami na kaming dinaan ng business. Kasi ang mga parents ko po galing abroad, especially tatay ko. For 20 years, nag-ano siya, nag-Saudi para ma- mapag-aral kami. And then, nag-decide na nga po yung magulang ko, no, uh, yung father ko, na mag-stay na rito sa Pilipinas. Kasi medyo matagal na kami hindi niya nakakasama. Uh, simula nung pinanganak ako, umalis na siya eh. So, hindi ako masyado lumaki sa tatay ko, sa nanay ko lang. And yun nga, nag-decide na yung tatay ko na mag-put up kami ng business sa, sa Sapote. Kasi nandun yung lolo ko eh. And uh, naalala ko, during that time talagang sobrang hirap. Masasabi ko sa sarili ko, that was my lowest point in my Christian life. And during that time talagang uh, financially, hirap na hirap kami. And meron pa isang sitwasyon, nanay ko may sakit. Okay, sakit niya, hindi ganun ka, ano, ka, kadali kasi TB. Okay, uh, medyo ano na, even though nag-take na siya ng medicine, pero uh, during that time, medyo nakikita ko yung sitwasyon, medyo nahirapan na talaga siya. And yung naalala ko nga, yung nirenta namin na nakarinderya doon, maliit siya na bahay, talaga naman sobrang tindi. Pag, pag lumakad ka, pag, pag tapak mo, patay na mga langaw. So <laughs> sobrang dami ng langaw kasi talagang, na-imagine ko, nanay ko may TV and then dami pa ng langaw sa paligid namin. And uh, after, uh, yung may, may times na talagang nung gabi, nag, nag, nag-stay ako sa ano, patulog na sila, natutulog na yung parents ko. And nung gabi na yon talagang iyak ako ng iyak sa Panginoon. Sinasabi ko sa sarili ko, ayoko na magpatuloy, fa- Panginoon. Ba't, ba't nangyayari ito sa buhay ko? Nagsaserve naman ako faithfully sa ministry. Ba, ba't ganito? Ba't nangyayari sa akin to? No, dapat nga ipagpagpalain mo ako eh, dahil dahil nagsaserve ako sa inyo. Eh. And eh, naalala ko yung story ni Job. No? Story ni, sino ba rito may kilala kay Job sa Bible? No, oh, si Job, sabi sa Bible, he is a blameless and upright man. No, he feared God. And uh, base doon sa kwento, marami siyang pinagdaanan ng mga pagsubok sa buhay. No, yung pag, mga pagsubok niya hindi easy. No, as in talagang uh, yung yung yung business niya, mayaman si Job eh. Ang nangyayari, nawala yung business niya. And then hindi lang 'yun. Okay? Yung mga anak niya, lahat namatay. Biruin nyo, di ba? Mamatay ang kangalang ng isang magulang or isang kapatid. Masakit na yon. Pero siya, lahat ng anak niya namatay. And uh, hindi pa yon. Okay? Uh, nagkaroon siya ng sakit. Okay? Source. Ibig sabihin, buong katawan niya, butas-butas. And uh, lahat ng mga tao na nadiri sa kanya. So imagine niyo yung sufferings ni Job. Sobrang tindi. At hindi pa yon mga kapatid. No, ang natira lang sa kanilang pamilya ang asawa niya. At yung asawa niya, kinecurse pa siya. Bakit ka pa rin nag-hold on sa faith mo? No? Sabi, sabi ng asawa niya, curse God and die. No, even, even, dapat nga mag manggaling sa kanya encouragement, pero hindi ganoon na nangyari. So sobrang tindi ng, ano, ng pagdurusa ni Job. And alam ko, ganun din tayo. No, at some point in your Christian life, dumaan din kayo sa, sa sitwasyon na parang, Lord, White flag, okay, surrender na ako, Panginoon, hindi ko na kaya. Sa sobrang tindi ng pagsubok. Kay marahil, pagsubok to financially, marahil talagang ngayon, hirap na hirap kayo. Especially ngayon, talagang lahat tumataas. No, nung, nung isang araw lang, nagpagas ako, magkano na gas? 60 pesos. Biruin mo yon. No, bigas tumataas na rin, 40, no, pataas ng pataas. So, mahirap ang buhay ngayon. And siguro nakakaranas kayo ng matinding financial problem ngayon or kaya meron kayong problema sa relationship, hindi kayo magkaayos ng asawa mo o ng mga anak mo, o kaya even sickness, no, may, may isa sa pamilya mo na may sakit, na talagang nahihirapan kayo, and even death. No, naalala ko last two weeks, pumunta ako sa burol ni Brother Glice. And eh, nakita ko yung, yung sufferings na pinagdadaanan ngayon ng pamilya niya. No, bata pa si Brother Glice, I think 49. 49 years old. So matindi ang pinagdadaanan ng Sumagfo family. And uh, dahil sa mga problema na yon, dumarating tayo sa point na parang, Lord, parang ayoko na, parang nahihirapan na ako. And itong passage na, na binasa ko sa inyo is an encouragement sa atin. Dahil dito makikita natin kung bakit inaalaw ba ng Panginoon ang mga pagsubok sa buhay. Okay? And si Apostle Paul is an example of that. Kilala naman natin si Apostle Pablo. Okay, apostol na yon, talaga nagplant ng maraming churches, pero siya mismo, hindi siya exempted sa mga pagsubok sa buhay. And shinare niya sa mga taga-Corinthians yung mga napagdaanan niya. At si Apostle Paul mismo naging encouragement sa mga taga-Corinthians. Okay? At naniniwala ako, naniniwala kasi ako na ang pagsubok ay kaibigan, hindi kaaway. Okay? Sabihin nga natin yon ang pagsubok ay kaibigan, Okay? Hindi ka away. Okay? So naniniwala ko na after this message, magkakaroon kayo ng panibagong perspective pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Kasi minsan we tend to to think na ang mga pagsubok sa buhay talaga namang ano yan, sagabal yan sa ating Christian life. Pero naniniwala ako na after this, makikita natin na mga pagsubok sa buhay ay ginagamit ng Panginoon para tayo lalong lumago sa ating spiritual life. Amen po ba? So sa araw na ito, may ituturo po ko sa inyong dalawang reasons kung bakit ba hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng mga ganyang uri ng pagsubok sa buhay. Okay, dalawang reasons. At yung unang reason na gusto ko i-share sa inyo, una-una, hinahayaan ng Panginoon na dumanas tayo ng mga pagsubok sa buhay kasi gusto niya, mas, gusto niya na mas lalo tayo maging effective in serving others. Okay, maging effective sa ministry. Samahan niyo ako sa verse 3. Sabi dito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So tatry ko pong i-illustrate ito. Aanap ah. po ako ng, ano, ng mga young people siguro. Ay, sige, kayong tatlo. JV, si Abet, yan, mga dancers. Ang gagwapo, di ba? Okay, mahilig kasi ako sa mga dancers eh. So, dancer din ako dati. So, sama kayo sa akin. So, tatry ko pong explain sa inyo yung passage. So, sabi po rito, okay, dito ka, GV, yan. Pogi po ba? Okay. Sabi po rito, ng ating Diyos daw is the God of comfort. And sa original language po, sa Griego, ang ibig po ng ang ibig po sabihin ng comfort is uh, is a person daw who stands alongside. Ibig sabihin, ang, ang, ang, ang ating Panginoon daw, ito daw yung, yung nagbibigay sa atin ng encouragement kapag tayo nakakaranas sa matinding pagsubok sa buhay. At sinabi rito na hindi lang isang uri ng pagsubok, kundi all. Sabi rito sa verse 4, who comforts us in all our troubles. So, for example, ito si God. Yan, mukha bang God? Example lang naman, okay? And ito si Joseph, meron siyang matinding pagsubok sa buhay. Kunyari, walang pera. Abet. Okay? Uh, <laughs> Tama ba? Hindi ba, di ba Joseph? Okay? So, si, si Abet, mayroon pinagdadaanan na pagsubok sa buhay. Okay? Financial problem. Ito, ito siguro, ito, ito for example yung, yung pera. Okay? Financial problem. No? Matinding pagsubok. So, tayo minsan, we tend to focus sa mga problema. Okay? Masyado tayo nakafocus sa walang pera, okay, matindi yung problema ko. Hindi natin minsan nare-recognize that God is working. Dahil sa sobrang focus natin sa problema, hindi natin masyado na recognize na ang Diyos nandyan dyan para i-comfort, i-comfort tayo. So gusto kong bigyan kayo ng advice na kapag meron tayong problema, mag-focus tayo sa Panginoon, wag sa problema. Kasi pag nag-focus tayo sa problema, sigurado magiging mukhang ampalaya tayo. Okay? At nangako ang, ang Panginoon dito sa passage na tinuro ko sa inyo na ikinocomfort tayo ng Panginoon hindi lang sa isang uri ng problema, kundi sa lahat ng problema. No, hindi lang natin masyado nare-realize kasi sobrang nakafocus na nga tayo sa problema. Amen? So, salamat sa inyo. Okay? At ano ba reason yun? Ano ba ang reason kung bakit kinocomfort tayo ng Panginoon? Sabi dito sa verse 4, So that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. So, dahil sa mga pagsubok na inaalaw ng Panginoon sa buhay natin, at dahil doon nag-grow tayo, and dahil doon, mas nagiging effective tayo in, in serving other people. Okay? For example, naalala ko po nung, nung bago pa lang akong Christian, dumaan kami sa matinding uri ng persecution. As in, sobrang tindi. Siguro yung matatagal na sa RLCC, alam to, nangyari sa amin. And uh, parents, ko pa, parents ko po kasi hindi pa po sila Christian. Kasi galing nga po silang abroad. And kaming magkapatid, si Sister Milen, wala siya rito. So kami lang yung medyo okay, na, na nataniman ng, ng Panginoon. Okay, may ginamit ang Panginoon para ma-share kami ng gospel. So naging active kami sa church. And then umuwi nga po yung parents ko. Okay, yung tatay ko eh devo- devoted anong ang tatay ko talaga naman devoted Catholic siya. Eh. Eh na, na, na nalaman niya na nagpalit nga daw kami ng relihiyon. Eh nagalit siya sa amin. Kasi nakikita niya lagi araw-araw, hindi naman araw-araw, pero lagi kami nasa church. Kasi de, syempre dati, traditional, every Sunday, punta ka ng church, di ba? And then uwi ka na. E pag Christian ka na, you serve in a ministry. Okay? And so, yung tatay ko, masyado siyang nagtampo sa amin kasi ba't nyo ginawa yan nang walang, walang permission sa akin? Okay? So, dahil doon, sa pag-uusap namin, tay, gusto namin mag-serve sa Panginoon. So, hindi lang po Sunday ang maiko-commit namin sa church kasi part po ako ng praise team and leader na rin po ako sa, sa youth. And eh, nag-decide yung tatay ko, okay, sige, so kung hindi nyo ako susundin, okay, kung hindi nyo ako susundin, pwede na kayong umalis sa bahay. Okay? So, sinabi niya rin siguro yun sa, sa, sa galit. Pero deep inside, hindi, na, hindi niya naman mean yun. So, kami ni Milen, dahil nga sa sobrang pressured na kami, hindi lang sa tatay ko, pati na rin sa uh, kapatid ko, panganay. Okay? Lagi, lagi kaming pinapersecute o sinasabihan ng mga maling bagay. So nag-decide na kami magkapatid na, uh, Len, uh, alis na tayo. Siyempre, mahal ko magulang ko. Pero hindi ko, hindi ko ma, ma, makokontrol ang sarili ko na hindi paglingkuran ng Panginoon. Sinabi ko yun sa tatay ko, Tay, mahal kita pero gusto kong pagsilbihan ng Panginoon. So nag-decide kami, alis kami. And uh, nung paalis na kami, okay, umalis din yung tatay ko. Okay, so timing na timing. So kami ni Milen, talaga naman, ano na kami, plano na kami, okay, ganito gagawin natin. No? So nagplano na kami, lahat ng makuha ko, kinuha ko na, pati plastic bag. Okay, plastic bag, basu, eh, yung sa basura, okay? Kinuha ko na lahat ng damit ko, so ganun din kapatid ko, lahat ng makuha niya, sige, lagay na lagay. At sinabihan pala ng tatay ko yung panganay kong kapatid na bantayan mo yung dalawa, huwag mong, palaas, huwag mong paalasin. Okay, so, so nung paalis na kami, inaarang na kami ng kapatid ko, panganay na kapatid ko, huwag kayong umalis dito. Sinabi niya. Eh nagpumilit pa rin kami. So hinawakan ko yung ate ko, medyo malaki kasi ate ko. So hinawakan ko siya, sinabi ko sa kapatid ko, sige Len, mauna ka na. So sunod ako. So hinawakan ko yung kapatid ko. So lahat ng palo, as in lahat, pati, pati electric pa niya nahagis na sa akin. So mura, lahat. Okay? Na ano ko yun, na-experience ko yun. So nauna na si Milen, and then after nun sumunod ako. Sa sobrang, tindi, sa sobrang ano, pressured ako, na, na, pag alis ko, nakalimutan ko yung chilelas ko. At hindi lang yon mga kapatid. No? Nung paalis na ako, lahat ng kapitbahay namin nasa labas. As in talaga. Kasi ang maingay nga eh. So nakakaya, lahat ng kapitbahay namin, no, naririnig lahat ng ano, nasigawan. Hindi lang yun, pag dating namin sa dulo, wala kaming pamasahe. Okay? So sobrang tindi ng, ng pre- pressure nung ma-experience ko sa persecution na yon. And uh, ako personally, sobrang tindi ng, ano, ng karanasan na yon para sa akin. To the point na na-question ko ang Panginoon, Lord, bakit mo hinahayaan to na mangyari sa akin? And uh, sinabi rito sa passage na sinare ko sa inyo, na mas nagiging effective ka pag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. Okay, so that you can also comfort those who are in trouble. And uh, naalala ko may mga young people na lumalapit sa akin na the same din, na-experience nila ng persecution sa magulang, Okay? So ako ngayon nagiging effective para sa kanila. Okay? Pag nag-share sila sa akin, hindi ako parang parang anong gagawin ko? Hindi ko naman na-experience 'yan. So may mga tao na lumalapit sa akin, si Paul, si Dexter, mas nagiging effective ako kasi ako mismo na-experience ko yung yung same experience na pinagdaanan nila. Okay? So hinahayaan ng Panginoon na dumanas tayo sa mga pagsubok sa buhay kasi hindi lang para sa atin, kundi para din sa iba. Okay? So sa book of Acts, pag binasa nyo, mga disciples, mga apostles, mas lalo naging effective sila hindi dahil parang magagaling sila. Mas naging effective sila dahil sa, sa persecution na nangyari si kalila, sa kanila. So nag-spread yung word sa, sa hindi lang sa, sa Jerusalem kundi sa Asia dahil sa persecution. So naniniwala ako na kapag ang kapag tayo dumanas tayo sa matitinding pagsubok sa buhay, naniniwala ko na in the future gagamitin tayo ng Panginoon. And kung itetrace mo yung mga leaders na ginagamit ngayon ng Panginoon sa Christian church, okay, o kaya sa mga Christian organization, ay yung mga tao na talaga nakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. At dahil sa, sa experience na yun, mas lalo sila naging effective sa ministry. Amen po ba? So sabi rito sa passage, sa verse 5, For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through, our, through Christ, our comfort overflows. No, pag sinabing overflows, talagang punong-puno, nag-uumapaw. So yung comfort na nare-receive mo sa Panginoon, nag-uumapaw. nag extend to, no? Ibig sabihin, nagiging extension ka ng love of God, ng, ng grace of God, kapag nakakaranas ka ng mga pagsubok sa buhay. And then, sinabi pa rito, if we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort, which produces in you patient endurance. So pag nakakaranas daw kayo ng problema, na, nag, nagkakaroon to ng bunga. Nagkakaroon ito ng, ng patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. So naniniwala ako na ang problema ay kaibigan, hindi kaaway. No, hinahayaan ng Panginoon na dumanas tayo sa mga pagsubok sa buhay kasi in the future mayroon siyang inahahanda sa atin. Meron siyang mga taong ilalapit sa atin na, na na-experience din yung the same experience na napagdaanan mo. No, kung ikaw single mother, okay? Na, napagdaanan mo yung experience ng pagiging isang single mom, kung paano mo uh, pakainin yung mga anak mo, So naniniwala ko na in the future, gagamitin ka rin sa mga single mothers. Okay? So kung ikaw, young people na hirap na hirap sa tuition fee, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pang tuition fee mo, and then pinagpala ka ng Panginoon, biniles ka ng Panginoon, may gumamit ng mga tao para mapag-aral ka. Okay? And uh, darating ang panahon eh, may mga estudyante rin na lalapit sa'yo, Kuya, hindi ko nga alam kung saan ako kukuha ng pang tuition fee ngayon eh. So alam mo na yung sasabihin mo sa kanila. Mas magiging effective ka. Okay? Kung ikaw isang nanay, so lagi mo iniisip mga bills, no, araw-araw. As in talaga, paano papakainin ng mga anak mo. So mas magiging effective ka sa mga nanay na nakakaranas din ng mga ganyang uri ng problema. Okay? So hinahayaan ito ng Panginoon kasi hindi lang to para sa atin mga kapatid. Hinahayaan na mangyari ito ng Panginoon kasi gusto niya na mas lalo tayong maging effective sa ministry. Okay? Sino rito gusto maging effective sa ministry? Okay, lahat naman siguro. So ako gusto kong maging effective. Kaya wag natin masyadong baliwalain ang mga pagsubok sa buhay, kundi iano natin to. Magkaroon tayo ng panibagong perspective na ang problema ay kaibigan, hindi kaaway. Amen po ba? So pangalawa, ang gusto kong i-share sa inyo, hinahayaan ng Panginoon na makaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay kasi gusto niya na mas lalo tayong mag-depend sa Kanya mag-rely sa, sa ating Panginoon. So sabi dito sa verse 8, We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardships we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even life. So si Apostle Paul po ang nagsasalita. And marami po na-experience si Apostle Paul sa province of Asia. Noong Asia dati, hindi Asia na may Thailand, Philippines, okay, Indonesia. So hindi pa yun ang mga pangalan, okay? Ephesus, yun ang mga pangalan dati, Philippians. So marami daw na pagdaanan si Apostle Paul ng mga pagsubok. Hindi lang siya, sinabi dito we. So marami siyang kasama, sila Timothy. So marami sila na pagdaanan. Hindi nabanggit kung anong klaseng pagsubok. Okay, yung pinagdaanan nila Apostle Paul. Pero based doon, pag binasa niyo Book of Acts, marami siya na pagdaanan. For example, yung riot sa Ephesus, gusto siyang ipapatay ng mga tao kasi nagtuturo siya ng ebanghelyo ron. And uh, na-shipwreck siya, okay? Sumakay siya sa barko and then nagkaroon ng bagyo. Kumunti ka na sila mamatay. Okay? He was beaten, slashed, okay? Uh, to the point na malapit na siya mamatay. So matindi yung mga na-experience niyang pagsubok sa buhay. At dahil doon, sinabi rito, Indeed, in our hearts, we felt the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. So sinabi ni, ni, ni Pablo sa mga taga-Corinthians, mga taga-Corinthians, nangyari to sa akin kasi hinayaan ito ng Panginoon para mas lalo akong mag-depend sa Kanya, hindi sa sarili ko. So si Apostle Paul na yon. E eh, naalala ko nung, nung after nung mother ko, ma, gumaling na siya sa sakit ng TB, Okay, may, may panibagong sakit na naman. Lapitin ang sakit ng nanay ko eh, talaga naman eh. Favorite. And sakit niya naman, diabetes. So mga bigate na nasakit. And sa sobrang tindi nung sakit niya, dinaan namin siya sa San Pedro Doctors. So one week siya ro, nag, nagpa-hospital siya. So mga 16,000 yata ang binayaran namin bills. And uh, kala namin okay na siya. So pag uwi ng bahay, eh, ilang araw lang, parang nanghina na naman siya and feeling ko mas lalo siya nanghina. So kami magkakapatid, kasi sobrang concerned kami sa nanay ko, nag-decide na kami, o sige, dali na natin to sa ano, mas okay na hospital. So punta kami Asian Hospital. So Asian Hospital, so medyo bigate na hospital. Eh, kami kasi talagang ini, hindi na namin naisip yung ano eh, yung bills eh. So naisip na namin yung sitwasyon na nanay ko kasi feeling namin talagang mawawala na siya. So nung uh, pumunta kami ng hospital, diretso sa emergency room, nag-decide na yung mga doktor, okay, ICU na to, kasi sobrang baba na ng potassium niya. So ICU siya, ginamot siya roon for almost one week. Okay? So ICU mga kapatid, sa Asian Hospital, bigatin yung bills talaga naman. Kasi hindi, hindi, hindi, siguro mga 5,000 yata a day ang bills doon. So one week siya roon, and then uh, nung one week na yon, uh, ah, medyo umokay na yung ano niya, okay, bum, tumataas na yung potassium niya ulit. So nag-decide na yung doktor, okay, ibalik na sa, ano, sa regular room. And then after that, sa regular room, kala namin okay na naman. And may sitwasyon na wala ako doon, okay, umalis ako. And then tumawag yung kapatid ko kasi may nangyaring matindi sa, sa nanay ko. Wala yung tatay ko roon, nasa, nasa, ano yat, nasa Mindanao siya noon during that time. So tumawag yung kapatid kong bunso, John, pumunta ka rito. Kasi si nanay, So nung sinabi ng kapatid ko yun, talaga naman, ano, kung ano-ano na naiisip ko. So, nagmadali ako, umuwi ako, and nung maabutan ko, medyo kumalma na nanay ko. And yun nga, na-share sa akin ng kapatid ko na nagbibili na yung nanay ko. Kasi feeling niya nga, wala na, huli na lahat, okay? So, during that time, talaga namang feeling ko close na close ako sa Panginoon. Sobrang tindi ng prayer life ko, mga kapatid. Okay? So, naniniwala ko na hinayaan ito na mangyari. Hinayaan ito na mangyari sa buhay ko ng Panginoon kasi gusto niya na mas lalo ako magdepensa sa Kanya. Kasi na, nare-recognize ko minsan na parang pag okay ang lahat ng sitwasyon, okay, hindi ako masyado maatin ng prayer meeting o hindi ako masyado nagpe-pray. Pero during that time na nakaranas ako ng ganong uri ng pagsubok, feeling ko close na close ako sa Panginoon. Talaga naman lumuhod ako, umiyak ako, Lord, tulungan mo ang nanay ko. Hindi ko to kaya. So minsan inahayaan ng Panginoon na dumanas tayo sa mga pagsubok sa buhay kasi gusto niyang turuan tayo na hindi natin kaya. Okay? Now, ang goal sa Christian life natin is to be Christ-like. Mag-grow yung character natin. Okay? Hindi mag-grow sa attendance o mag-grow sa, sa knowledge natin, sa, ano, sa Bible. Okay? Mag-grow sa character natin. Ibig sabihin, hinahayaan ng Panginoon na dumaan tayo sa mga pagsubok sa buhay kasi doon natetest yung character natin. Eh. Doon nakikita ko sino talaga tayo. And during that time na dumanas ako sa mga matitinding pagsubok sa buhay talaga naman, mas lalo ako nag sa Panginoon. At masasabi ko sa sarili ko that I am a better person dahil sa mga pagsubok na yon. Siguro kayo rin. Meron kayong mga pagsubok ngayon sa buhay. Marahil financial o relational o kaya sickness. Okay? So matuto tayo mag sa Panginoon. Hinahayaan niya mangyari yan kasi hindi natin kaya eh, mga kapatid. Minsan kasi we are, we are too selfish and proud na feeling natin, Lord, kaya ko to. Kay sariling discarded ko to. So hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagde-depend sa Panginoon. And ipapakita sa iyo ng Panginoon, hindi mo kaya. At sinabi pa rito, verse 10, He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. So, yung tense ng verb dito, ah, pansin nyo mga kapatid, dineliver daw sila Apostle Paul ng Panginoon, delivered us, okay, past tense, and from such a daily prayer, He will deliver us. On Him we have set our hope that He will continue to deliver us. So, ibig sabihin mga kapatid, magtiwala tayo sa Panginoon na yung mga pagsubok natin sa buhay, maasahan natin ang Panginoon that He will continue to deliver us. Okay? Huwag lang tayo masyadong mag-focus sa mga problema natin. Kasi so, sobrang nakafocus tayo sa mga problema natin, minsan, hindi na natin nare-recognize na kumikilos na pala ang Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? At sinabi rin dito, On Him we have set our hope that He will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. So, paano natin to i-apply sa buhay natin mga kapatid? So, pag may mga pagsubok sa buhay, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. Okay? Pag walang pagsubok, patuloy pa rin tayong lumapit sa Panginoon. Na minsan kasi pag, pag okay ang lahat ng sitwasyon sa, sa buhay natin, minsan may tendency na parang hindi natin masyado nabibigyan ng panahon ang ating spiritual life. Totoo po ba yon? Okay? Pero pag nandiyan na ang mga problema, mas lalo doon tayo lumalapit sa Panginoon. Dapat hindi ganun. Okay? Pag may problema, pag walang problema, dapat mas lalo tayong lumapit sa Panginoon. So every Wednesday, mayroon po tayong prayer meeting dito. And sina-challenge ko po kayo, no? pag may time kayo, no? sumama kayo sa amin, mag-pray tayo. No? Hindi lang sa sarili natin, kundi mag-pray din tayo sa ibang mga tao na may mga pinagdadaanan ngayon. Okay? So ngayon, may, may sitwasyon po ang church natin. Alam nyo naman yon. So matindi ang pinag, dadaanan ng church ngayon. Pero nagtitiwala ako sa Panginoon at yung mga pastor na naririto ngayon that God will deliver us sa sitwasyon na ito. And He will continue to deliver us. Okay, marami pa tayong madadaan ng mga pagsubok as a church. Pero nagtitiwala ako na nandyan ang Panginoon. Basta mag-focus lang tayo sa Kanya.